metaforoi cae poesio. Leziono el film. Nascigitai ene de la retorico, la arto trafe convinque cae eloquente paroli antau publico, metaforoi simpligas conceptoin cae ofte aperas en poesiagioi. Metaforo, greche transporto, Estas vort figuro per quiu oni donas al la vorto signifon alian ol dian propran, cae clarigeblan nur per subcomprenata comparo. Differenze de comparo, gi ne comparas ion cun io alia, sed sur base de similezzo usas la similagion ciel novan qualiton. Exemple, li batalis kiel leono, comparo. En la batalo li estis vera leono inter schafoi, metaforo. Oni povus diri che metaforo estas cascita comparo. Oni povas differenziigi inter du tipoi de metaforoi. Simplai metaforoi tie ancora aperas la reala termino pri kio oni parolas exemple via idento estas dolcia iglavui, glavo qui ui mal rapide mortigas min. Urai i metaforoi, qui e la reala termino, cae la leganto devas compreni pri cio temas, exemple via viai dolciai glavoi mal rapide mortigas min. Ciam la vorto metaforoi memorigas al mi uno e la plei poesiae cae neforgesseblai filmoi e la fino de l'antaua iarcento pri simpla anima mal instruita leter portisto quiu dank all'amichezzo cun la fama poeto Pablo Neruda lernas ami cae usi poesion por conceri fascinan belulinon. Temas pri la itala filmo Il Postino, tio estas la letter portisto, tiu disvolvigas lau ficzia intrigo adaptita el la romano Ardiente Paciencia de la cilia verchisto Antonio Scarmeta. Ien la resumo de la filma racconto. En la somero de 1952, Mario Ruopolo, la napola actoro Massimo Troisi, sen laborulo filo de fiscistoi, vivas en Salina, fora itala insuleto, quiu just donis politican asilon alla granda cilia poeto Pablo Neruda la franza actoro Philippe Noiré. Char la famega poeto ricevas amason da leteroi, oni dungas marion, kiel letter portiston, giuste por liveri a li la postagioin. La restanta lo giantaro de la insulo estas analfabeta, do gistiam ne estis necesso de letter portisto tagon post tago, Mario estas pli cae pli logita de la poeto, cae acetas libron de liai poemoi. conversaziante cun Neruda, la letter portisto lernas paroli pri poesio, usi metaforoin cun la simplezzo de homo de misera socia statuso. Unu tagon, Mario escepto septo case eniras en la villagian tavernon, cae en amigas al Beatrice, ne vino de la mastrino. La sequanta in tagoin Mario ecam indumas scin, per la vortoi au pli giuste per la versoi de Neruda, cae iom post iom ec conqueras shian coron. Mario tamen troigas donante al Beatrice iom audazan poesiajon qui un la poeto dedicis al sia et zino la onclino captas zin kai tui zin porta salla pastro char si ne capablas sleghi ex la enhavon de tiu poemo qui est titolo estas nuda si severe malpermesas alla nevino revidi Marion. Spite la malpermeson, la saman desperon Beatrice escapas e la slosita chambro, cae pasigas la tuta nocton cun li. Ili decidas ge zizi, cae Neruda partoprenas el nupta testanto. Dum la ceremonio, la poeto ricevas leteron el Cilio, annunzantan che lia arrestordono estis nuligita, cae post quelcae tagoi li forlassas la insulon por returni heimlanden. Antau la nascigio de sia filo, Mario perdas la vivon dum comunisma manifestazio la itala actoro Massimo Troisi procrastis urgian cor chirurgion por completigi la filmo. Giuste la tagon post dia completigo li havis mortigan cor attacon. La musico de la filmo componis Luis Bacalov, quiu dank al gi gainis la Oscar premion. Vi povas spekti adapti rete la scenon pri metaforoi, ciun mi subtitolis esperante.